Naš gospodar je kazao svoje svojoj plemenitoj knjizi: "Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. Zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je poživio i ponovo nas okupio da se družimo kako bi izučavali njegovu tebare kevetala uzvišenu vjeru, kako bi izučavali u treću vrstu tevhida koja je jako bitna da se zna, da se spozna gospodar svjetova Tebare Kevetala i da se potvrdi sve ono što je on Subhanahu Vatala potvrdio u svojoj plemenitoj knjizi kada je opisao sebe uzvišenim plemenitim svojstvima i najljepšim, najljepšim imenima i isto tako da se potvrdi ono što je potvrdio njegov poslanik Muhammed alihi salatu wasalam u sunetu sa kojim je došao. Draga braćo i cijene sestre, mi smo prošli put govorili o važnosti i bitnosti ove nauke i ove treće vrste tevhida. Mi kao vjernici treba da znamo da ovo što ćemo govoriti i što se kazuje da se isključivo crpi iz Kur'ana i Sunneta i zato je obaveza na svakom muslimanu i na svakoj muslimanki da ono što dođe u Kur'anu i što dođe u sunnetu poslanika ali salatu wasalam da to prihvati i da tu nema nikakve rasprave. Gospodar svjetova je kazao u svojoj plemenitoj knjizi وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا Znaj, brate i cijena sestro, da kaže gospodar svjetova da nema pravo ni musliman, vjernik, niti vjernica, kada nešto gospodar odluči ili kada nešto gospodar odredi i propiše i njegov poslanik, da u tome imaju mogućnost izbora, hoće li to prihvatiti ili neće to prihvatiti. Nego je obaveza da se to prihvati. Obaveza ono što je gospodar svjetova propisao, ono što je spustio, ono što je objavio, ono što traži, da se prihvati onako kako on to zahtjeva. I isto tako njegov poslanik, alaih salatu wasalam. Zato kaže gospodar svjetova na kraju kada završava ovaj kuranski ajet وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ a onaj koji bude nepokoran tim propisima gospodara Tebareke ve i poslanika Muhameda alaih salatu wasalam faqad dalle dalalen mubina neka zna da je takav sigurno skrenuo sa pravoga puta da je u očitoj velikoj zabludi Znači svaki onaj ko odbije pokornost, kuranskim tekstovima i tekstovima poslanika sallallahu alihi veseleme, njegove praksi, bude on sebi znači dozvolio da može da odlučuje, dao prednost svom razumu, hoću prihvat, neću prihvatiti, neka zna da takav ide kao oči toj zabludi, velikoj zabludi tminama, iz koji se neće izvući osim da se povrati i da posluša i da prihvati ono što gospodar njegov tebareke Vetala traži od njega i njegov poslanik sallallahu alihi veselem. Zato je ovo, znači ovaj ajet je uvod u ono o čemu ćemo govoriti. A mi smo prošli put na da ćemo večeras za koboda iznijeti neke od argumenata kojima se potvrđuje i kojima se ukazuje da je Muhammed Ali Salatu Wasalam naš posljednji poslanik kojeg je poslao gospodar svjetova kao milost svjetovima preselio na Ahiret a prije nego što je preselio upotpunio je, pojasnio je ummetu kojeg je ostavio iza sebe, pojasnio je uputu, pojasnio je gospodara Tebare Kevetara, ukazao na njega, opisao ga sa savršenim svojstvima i lijepim menima, onako kako je gospodar Tebare Kevetara naredio njemu da pojasni umetu kakav je to naš gospodar. Znači, Muhammed Ali salatu prije nego što je preselio, prije nego što se vratio gospodaru svjetova, pojasnio je gospodara stvorenjima, Pojasnio je stvoritelja svoj, stvorenjima tako da je ukazao na njegova lijepa imena i njegove savršene osobine. I mnogo je dokaza znači, koji, koji ukazuju na to. Znamo, znači, ajde, Allah Đelešanuhu kaže El jevme ekmeltu lekum dinekum, wa etmemtu alijekum njemeti, raditu lekum ul islame dina. Na oprosnom hađu Allah te barek vetara objavio ajet poslaniku sallallahu alihi veseleme gdje kaže danas sam vam vašu vjeru potpunio. Blagodat prema vama sam isto tako usavršio. Ja, gospodar svjetova, sam zadovoljan da vaša vjera bude islam. Nema druge vjere. Ali ovdje, dragi brati i ciljna sestro, gospodar svjetova ukazuje poslaniku sallallahu alihi veselem da je tog dana vjeru upotpunio. Sve propise. Subhanla, gospodar svjetova je upotpunio propise usavršio, znači vjeru prema nama, zadovoljan da bude ta vjera islam, pa zamislite kako može proći da je usavršio propise dobročinstva, obožavanja, a da nije upotpunio, a da nije upotpunio propise koji ukazuju na gospodara Tebareke, Tebareke Veteana. Znači ovaj ajet jasno ukazuje da je poslanik sallallahu alihi wasallam upotpunio risalu upotpunio, precizno je prenio onako kako gospodar Tebare Kvetala je zahtijevao, zahtijevao od njega. Znamo za hadis poslanika sallallahu alihi vseleme koji je vjerodostojan, koji bilježi muslim, gdje kaže Hajrukum karni thumme ladina jelunehum. Najbolja generacija je moja generacija, zatim ona koja dolazi, a prenosla Ebu Hureyre nije siguran da li je poslanik sallallahu nakon ove generacije spomenuo dvije, dvije znači ili ili tri generacije. Što vidimo, dragi brati, i cijena sestro, da je najbolja generacija koja je živjela, koja se je pojavila i koja je bila znači prisutna na Dunjalku koja je generacija poslanika sallallahu alihi wasallam. Što jasno ukazuje da je poslanik sallallahu alihi wasallam tu generaciju koja je najbolja generacija, najučenija generacija, najbogobojaznija generacija, ona generacija koja je najviše znao Allahu tebare kevetala. Što znači da je poslanik sallallahu alihi wasallam njih podučio podučio i pojasnio gospodara svjetova sa onim savršenim osobinama i potpunim, lijepim, velikim, veličanstvenim Allahovim Tebare Vetara, lijepim imenima, što njima bilo jasno i zato je naš način uzimanja i potvrđivanja ovih lijepih imena i savršenih osobina isključivo Kur'an sunnet i ta generacija shaba, a mi smo sigurni i ubjeđeni smo da novotarija bilo kog vida nije bila prisutna u prvoj generaciji, u prvoj generaciji ashaba, po pitanju znači svih drugih stvari, a prvenstveno kada je riječ o Allahu subhanahu wa ta'ala, njegovom biću, njegovim savršenim, savršenim tabareke wa ta'ala, osobinama. Zatim poslanik Ali slatu Veselam, dobro razmisli brate i sestre, razmisli ovom hadisu, kaže poslanik Ali slatu Veselam, kad terektu kumal bejda, ja vas ostavljam na čistoj stazi, govori ashabima poslanika sallahu alijih Veselama i svima onima koji dođu i prihvate se sunneta onoga na čemu su bila ashabi. Ostavljam vas na čistoj jasnoj stazi, lejluha kenahariha. Njena noć Znači, tako čista, tako jasna i precizna, njena noć je poput njenog dana. Nema razlike. Da li su mrkloj noći ili si znači, u danu kada nema nijednog oblačka, kada je tako jasno sve. Nema nikakve razlike. Din, znači, takav je jasan. Nema šubhi. Nema znači sumnji, tako jasna staza suneta poslanika sallahu alijih vseleme. Tako jasno i precizno pojašeno i malo i veliko. Znači poslanik sallahu vseleme je tako jasno pojasnio. Ali završava poslanik pa kaže La jezigu anha ba'di idla halik. I neće zalutat, neće skrenuti sa te staze osim onaj koji koji je upropašen, onaj koji će zalutati, onaj znači takav jedino može skrenuti sa te takve čiste i jasne staze. Znači na čemu su bili ashabi poslanika sa selem u vremenu poslanika i nakon njega, to je tako jasno i precizno. Ko skrene, ko bude tražio drugi put, drugo mišljenje, drugu osobu da slijedi, mimo poslanika alaih slatu wasalam, takav će zalutati. Takav nema uspjeha, takav neće znači moći doći do dženeta. Mi znamo, draga braći i cijene sestre, da put koji vodi do dženeta je put poslanika. Zašto? Zato što poslanik sallallahu kad dođe posle prelaska posle preska sirač prije i kada pokuca na vrata dženeta, kada čuvar dženeta upita ko je, bit će mu rečeno Muhammed, ali i salatu wasalam. Kaže, ni tebi, naređeno je samo da tebi otvorim, da ne otvaram nikom prije tebi. Što znači da onaj ko bude uz poslanika i na stazi poslanika sallallahu ve selleme taka može ući. I on je prijedvodnik, on je vođa, on je taj koji će prvi ući na ta vrata, a njegov ummet, oni koji ga zaista budu slijedili onako kako zahtjeva i Kur'an i sunet poslanika sallallahu ve selleme takvi će, takvi će skupa uz poslanika sallallahu ve selleme ući u dženet. Zatim pogledajte primjer drugi gdje kaže poslanik sallallahu ve selleme u hadisu koji bilježi muslim kaže innahu lam yakun nabiyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khair ma ya'lamuhu lahum Kani nije postojao poslanik prije mene Kaže poslanik sa Nije znači dolazio poslanik nijedan prije Muhameda alaihissalatu wasalam, a da nije imao potpuno pravo da ukaže, znači u svom, svom narodu kojem je bio poslan, svakom hajru kojeg je on znao. Znači za svaki hajr koji je taj poslanik koji je poslan bio svom određenom narodu, skupini, mjestu, morao je da pojasni svaku vrstu hajra koju je znao da poduči taj svoj ummet, taj svoj narod. Zatim kaže poslanik: i da im ukaže, da im da opomene na svako zlo za koje je on znao da je zlo, kako bi se klonili, kako bi se sačuvali. Subhanallah. Razmislite, znači poslanik, bilo koji da je bio poslan prije Muhammed imao je obavezu da ukaže svom narodu na svaki hajrit na svako dobro koje je znao za njeg i da im skrene pažu na zlo kako bi se sačuvali klonili zla. A zamislite Mohameda Mohamed salatu Na koliko je hajrata dobare svega što je dobro ukazao, a na koliko stvari koje su zle, koje su štetne po nas isto tako ukazao. A najveće dobro, najveće je dobro koje treba ume da zna je spoznanje gospodara svjetova. Pa zar da poslanik sa poduči umet nebitnim stvarima, nevažnim stvarima, koje je znao da su dobre, a da ih ne poduči ovoj najveličanstvenijoj, znači e, naj, najveličanstvenijoj spoznaji, a to je gospodar, gospodar Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. I zato imamo potvrdu iz riječi Ebu Zara radijallahu kada je kazao da nećeš vidjeti pticu da leti nakon smrti poslanika sallahu alijih veselem, a da ta ptica, njena krila, znači kako leti u zraku, kako maše njima, ne ukazuju na zanje na koje je ukazao poslanik sallallahu kako je podučio, znači poslanik sallallahu je podučio i tim stvarima. U drugim rivajetima se spominje da je nas je podučio kako da se čistimo i od male ili posle male i velike nužde. Allahu ekber. Poslanik sallallahu tako detaljno, tako precizno je podučio umet svim stvarima, pa kako da ne poduči znači u ovoj najvećoj nauci, najvećem znanju, a to je gospodar te bareke Zato čovjek koji razmisli i promisli ima da shvati da je poslanik sallallahu alihi vseleme podučio umet i kako znači posebno kada čita Kur'an subhanahu mi je kaže rahimahullah u Kur'anu nećeš naći ajet koji čitaš a da on ne ukazuje ili na Allahovo lijepo ime ili na Allahovo te bareke savršeno svojstvo bića ili svojstvo njegovih dijela stvaranja subhanallah i onda čuješ pogodaš vidiš knjige, vidiš dijela, vidiš mase ljudi koji su zavedene i koji tvrde, negiraju Allahu subhanahu wa ta'ala njegova lijepa imena i savršena svojstva. Pored toliko dokaza, bit će dokaza, znači kroz čitav naš ciklus predavanja, mnoštvo ćemo dokaza iznositi ako boda, koji će biti jekin za svakog muslimana, za svaku muslimanku, na najčisti pravi jekin koji će imati u srcu u gospodara Tebare Kvetala, u njegova lijepa imena i savršena, savršena svojstva. Omer radi u hadisu koji bilježi Buhari, kaže da jedne prilike poslanik Aleslatu Veselam ustao. Ustao između njih, počeo im se obraćati, počeo im govoriti i kaže, otpočeo je sa stvaranjem svijeta. Allahu akbar, sa stvaranjem i kad je završio je predavanjem kako će ko okončati, kako će ući stanovnici dženeta u dženet, kako će ući stanovnici džehennema, kaže u džehennem. I kaže upamtio je toga onaj koji upamtio, a zaboravio je, kaže, od nas onaj koji je zaboravio. Allahu ekber. Pogledajte, poslanik znači u jednom predavanju, jednom danu ustane i otpočne govoriti o Allahu subhanahu wa ta'ala, o početku stvaranja i završi o stvarima pojedinca kako će kako, koja skupina završiti. Stavnici dženeta, sretni i oni nesretni kako će, kako će završiti. Znači da je mnoštvo, mnoštvo dokaza koji ukazuju da je poslanik alaih salatu podučio ummet najmanjim stvarima, a isto tako i najvećim stvarima, a to je spoznaja gospodara Tebare Kevetala. Ibn Taymije, rahimahullah, u ovoj, znači u ovom dijelu koje smo mi govorili da ćemo pokušati da pojašnjamo kroz naše predavanja, Hamavi u odgovoru navodi na početku knjige, navodi znači u početku svog odgovora šest stvari koje ukazuju da je Muhammed salat salatu wasalam poslanik sallallahu alihi vasaleme pojasnio umetu ovu treću vrstu tevhida. Pojasnio umetu općenito kompletan tevhid i bije, i uluhije i ovu treću osma osifat. Ali kaže posebno ovi šest stvari ukazuju da je on pojasnio ovu treću vrstu, treću vrstu tevhida. Dobro upamte i dobro zapišite oni koji zapisuju. Jako bitno. Zašto? Zato što učenjaci kažu, onaj koji shvati ove stvari, ovi šest stvari na koje ukazuje Ibn Taymije, Rahimehullah, shvatio je zaista veliko dobro. Zašto? Zato što su ovo pravila koja on navodi sada, znači primjere kako je gospodar sve to opisao poslanika sallallahu alihi vseleme sa ovim svojstvima, a sva ta svojstva sa kojima je gospodar sve to opisao poslanika alihi sallatu vselam ukazuju da je poslanik sallallahu alihi vseleme dostavio ummetu, dostavio ummetu i pojasnio Allaha te bareke odnosno treću vrstu tevhida, a to je esma Allahova lijepa imena i savršena, savršena svojstva. Pa kaže prvo, Allah te bareke tala je nazvao poslanika sallallahu alihi vseleme sirađul munir. Allahu ekber. Nazvao ga je u Kur'anu, opisao je poslanika sallallahu alihi veseleme, svjetiljka koja sija. Allahu ekber. Kako će biti svjetiljka ako neće davati svjetlo, sjaj, uputu. Znači poslanik sallallahu je poslanik poslan sa svjetlom, sa nurom, sa uputom. On daje tu svjetlost, on ukazuje na taj pravi put. Zna znači da ukaže na Allaha subhanahu wa ta'ala, zna da ukaže na put koji vodi do Allaha, zna da kaže šta očekuje sretne, šta očekuje nesretne. I opisao je gospodara Tebare Kevetala onako kako mu njemu dolikuje, kako ga treba obožavati, ko je taj koji se obožava, onim istim savršenim osobinama i lijepim menima kako se gospodar Tebare Kvetala opisao u svojoj plemenitoj knjizi kao i u sunetu poslanika sallahu alijih veselem. Allah Đelešanu kaže Ja ejuhan nebiju inna erselnake šahide wa mubešira wa nadira O vjerovjesniće, pogledajte malo. o vjerovjesniče zaista te mi šaljemo kao šahida, svjedoka koji će svjedočiti Zatim kaže, vam beširan i onaj koji će donositi radosne vijesti, koji donosi radosne vijesti, znači poslanik je i svjedok i onaj koji donosi radosne vijesti, ali isto tako je venedira i onaj koji je opominjač, koji ukazuje zaista na ono stanje i prijetnju sa kojom te bareke vetala Allah prijeti onim nepokorim. Zatim kaže وَدَاعِيًا ila Allahi bi iznihi wa munira. I mi te šaljemo kao daiju, kao onoga koji poziva ka Allahu te bareke ve ta'ala, njegovom dozvolom, njegovim odobrenjem i zatim kaže wa munira i kao svjetiljku koja sija. Allahu ekber. Znači, pogledajte draga braćo, poslanik alaih salatu wasalam je svjetiljka za ummet, on osvjetljava put. Znači, kako to da je pojasnio i osvjetlio način svatanja, kako spavati, subhanallah. Znate kako spavati, Poslije sam ostavio u sunetu, kako čovjek da legne u postelju. Šta uraditi prije nego što legne u postelju? šta proučiti, kako se okrenuti, šta učiniti kada se prevrne u toku noći. Na sve te stvari poslanik sallallahu alijih veselem je ukazao. Zatim je ukazao i podučio me kako jesti, kako piti, znači s koje strane, jel zatra, Hadi za dječaka. Znači, puno stvari je poslanik sallallahu tako precizno, tako precizno jasno pojasnio. Zatim je pojasnio poslanik sellem kako se oženiti Šta je to što ženu udaje? Šta je to što muškarca znači čini plemenitim, dobrim, kojeg ne treba žena da odbije kada je dođe kao prosac? I te stvari. Zatim šta, kako veli se brinje o isto tako svojoj čerci i slične stvari. Subhana, podučio je ummet kako obaviti malu i veliku nuždu, kako posle toga se očistiti. Podučio je ummet svemu, a onda se postavlja pitanje, kako onda da ne poduči kako da ne poduči umet ko je gospodar koji se obožava kojem se robuje koga voliš koga poštuješ kojeg cijeniš kojeg obožavaš kojem padaš na seždu od koga tražiš kome se predaješ na koga se oslanjaš kako da takvog gospodara ne opiše a opisao je znači bio je svjetljika za sve ove stvari koje su nebitne kada se znači uporede sa ovom vrstom o čemu mi govorimo a to je treća vrsta tevhida spoznaja Allaha kroz njegova lijepa imena i savršena, savršena svojstva znači ovo je prva stvar koju Ibn ukazuje, a to je da je gospodar svjetova opisao poslanika sallallahu alijih veseleme da je on sirađil munir, svjetiljka koja sija, koja bosjava put, koja vodi ka Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Druga stvar, Kaže on, Allah te bareke je opisao poslanika sallallahu alihi veselem da on s poslanikom, znači s poslanikom sve izvodi ljude iz tmina na svjetlo. Znači on je poslao poslanika Muhammeda alihi sallatu wasalam, i učinio ga da on ljude izvodi iz tmina na svjetlo. Opisao je poslanika sallallahu alihi veselem. Kaže gospodar svjetova, a puno ajeta ima koji ukazuju na to. Elif ra kitabun anzalnahu ilike li tuhriđan nasa minal zulumati ilan nur. Ovdje gospodar svjetova kaže posle Elif ra knjigu ti objavljujemo zato da bi ti ljude izvodio iz tmina mina zulumati ila nuri bi izni rabbihim ila sirati ila al hamid da bi ti ljude iz tmina min izvodio na svjetlo dozvolom gospodara, nešto je on mogao da izvede nekoga, nego dozvolom gospodara te i Kvetala je poslanik izvodio ljude iz, iz znači tmina na svjetlo i to koje je svjetlo? Ila sirat, ila aziz, il hamid. Na put onog moćnog, uzvišenog, slavnog, velikog, veličanstvenog Allaha Tebara i Kvetala koji je hamid, koji je hvale i dostojan, koji hvalimo sa njegovim lijepim i savršenim imenima i svojstvima. Ovo zulumat, učenjaci kažu, brate i sestro, zulumat je ovdje u ovom ajetu i sličnim ajetima širk, kufr, nevjerstvu Allaha te bareke ve ta'ala. A ilenur... nur, a ovo da je izvodi iz tih tmina širka, kufra, nevjerstva, Ilenur, nur, to je tevhid. To je ispravna vjera, to je ispravno vjerovanje u Allaha te bareke ve ta'ala, to je uspoznanje gospodara svjetova koji se obožava, koji se voli, koji se cijeni, koji se poštuje. E sad zamislite, gospodar svjetova, znači Ibn ga je opisao, ukazuje na tu stvar kojom ga je opisao gospodar svjetova, da on izvodi ljude iz širka u tevhid. Pa kaže, postavlja se pitanje, kako je moguće da ga gospodar opiše, da on izvodi ljude iz širka i kufra, iz nevjerstva, u ispravno vjerovanje, u ispravan tevhid Allaha te bareke ve a da on E, da on poslanik s.a.v. nije pojasnio umetu, da nije pojasnio umetu Allaha subhanahu wa ta'ala. Koga će on obožavati? Kako će izaći iz tog kufra? Koga će obožavati? Znači, postavlja se pitanje kako se može opisati poslanik da je takav, a nakon toga kako se može dozvoliti sektama i novotarima da negiraju, da negiraju znači ovu stvar, ovu veliku osobinu koju, kojom je opisao Allah te bareke vetara poslanika salallahu alihi veseleme. Što znači ni u kom slučaju se ne može to prihvatiti. To ne može potvrditi niti razum, niti knjiga, niti dokaz. Znači ne može niko prihvati to da se to negira, da se negira da je poslanik sallahu alijih veseleme preselio i otišao, vratio se Allahu subhanahu wa ta'ala, a da nije ukazao na gospodara, da nije opisao gospodara onako kako to njemu dolikuje. Kako se opisao on subhanahu wa ta'ala u svojoj plementoj knjizi i u sunetu poslanika sallahu alijih veseleme. Zato je ovo, dragi brate i cijena sestra, jako bitno. Znači, ova opća pravila na koja ukazuje Ibn Tejmije, Ibn znači ovi šest stvari, je jako bitno da znaš. Jer nakon ovih stvari koje on pojašnjava i ukazuje, ti ćeš onda lakše i bolje shvatiti e, precizno i detaljno pojašnjenje i opisivanje gospodara svjetova njegovim svojstvima i lijepim imenima. Znači, kada budeš imao ovaj jekin, i ovo svatanje, da ovo čim ga je opisao Allah te barek vetala poslanika sa se prihvati što? Sa čvrstim ubjeđenjem, nakon svega ovoga, svih sva svojstva koja budemo spominjali i osobine koje budemo navodili, znači Allah subhanahu wa ta'ala, bit će ti lakše da to shvatiš, prihvatiš bez nekih velikih problema. Jer čovjek može da vaga i da vidi svoje mjesto u obudijetu, u obožavanju Allaha te i kvetala onoliko koliko ga je spoznao. Znači ti da se vratiš, da se prisjetiš, da vidiš gdje si, šta si, koliki si. U odmjeru koliko si spoznao svoga gospodara. Zašto? Zato što poslanik sallahu alijih veseleme kaže, opisujući i ukazujući na tu veliku stvar, u Sahih Buhari kaže, Wallahi inni la'alemukum billahi wa le. Tako mi Allaha, ja sam taj koji najbolje zna Allaha, koji najbolje spoznao gospodara. Zatim kaže, ja sam taj koji se najviše plaši njega od vas. Znači nema nikoga da je bolje spoznao gospodara svjetova, ni da se više plaši Allah od poslanika sa Allahu alijih veselem. Ali pogledajte ovdje, poslanik sa Allahu alijih veselem je prvo kazao, ja sam taj koji najbolje je upoznao, koji najbolje poznaje gospodara, Allah te barek vetala i zaklinje se. Zatim ta spoznaja kojom je on spoznao gospodara svjetova prouzrokovala u njegovom srcu, njegovim postupcima, njegovim dijelima, da je on taj koji se najviše plaši gospodara svjetova. I zato nam je posle toga jasno da se Allaha najviše bolje učeni, koji su ga spoznali, koji znaju ko je gospodar svjetova, kakav je, njegova moć, njegova veličina, njegovo znanje, kada razmisliš i promisliš o tim menima i značajima, savršenim svojstvima, a Bibi, onakon te spoznaje dolazi strahopoštovanje. Jer vidite, vidite kako je poslanik sallallahu alihi veseleme opisao sebe, da je on taj koji najbolje poznaje gospodara, ali nakon toga da se on najviše plaši gospodara. Niku umetu se neće pojaviti ko zna bolje i da može na bolji način upoznati gospodara od poslanika Muhameda sallallahu alihi veseleme, niti će se pojaviti neko umetu da se više plaši i boji gospodara od Muhameda alihi, alihi salatu wasalam. Treća stvar koja ukazuje kako Ibn Taymije navodi, znači da je Allah te bareke opisao poslanika sallallahu alejhi ve selleme da mu je objavio knjigu, da mu je dao vahji, da mu je spustio taj vahji tu knjigu Kur'an sa kojom on znači dolazi među svijet i obavezuje svijet da se vraćaju toj knjizi da ona bude ta koja presuđuje presuđuje između njih u njihovim postupcima. Zašto? Zato što Allah Đelešanuhu kaže وَأَنْزَلَ مَعْهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَهْتَلَفُ فِي I opisuje da su svi vjerovjesnici koji su dolazili prije Muhammeda a.s. bili ti koji su imali knjigu, objavu, koju je Allah Tebare Kvetala njima znači davao, kao što je dao poslaniku s.a.v. Zašto? Koja je znači bila prava istina. Znači sama istina, sve što je u toj knjizi, to je sama istina od gospodara svjetova. Ali poslije toga kaže Allah Đelešanu li jahkume bejne nas. Da im ta knjiga presuđuje. Da im sudi između ljudi u svim njihovim sporovima. I onda izdvaja gospodar svjetova ovdje spor pa kaže fime htelefu fi. U svemu onome u čemu se oni raziđu. Učenjaci kažu u čemu su se oni razišli kada im je došao Muhammed a.s. sa Kur'anom da ih pozove uputi. U čemu su se oni razišli? Različite, dragi brate, u vjerovanju. Nije bilo u propisima nekim drugim, bilo u vjerovanju. Kako vjerovati u Allaha? Ko je gospodar? Obožavali su razne idole kipove, jel? Od kamenja, drvijeća i svega. Čak i hurme su obožavali koje su jeli. Sve živo su obožavali što se moglo obožavati mimo gospodara svjetova. Ali to je znači ono u čemu su oni zaluta, u čemu su bili na stramputici, pa Allah šalje Kur'an. Znači spušta Kur'an preko poslanika sallahu alijih vseleme. Zatim taj Kur'an da im presudi. Da bude sudija između njih u njihovim sporovima kako vjerovati, koga vjerovati, koga obožavati, kako ga voliti, kako ga cijenti, kako ga poštovati, šta negirati, šta odbiti, znači šta učiniti neispravnim, ništavnim kako to Kur'an kako to Kur'an gleda i smatra. Zatim, znači, to je prva stvar, odnosno Treća stvar na koju ukazuje Ibn Taymije. A nakon toga kaže da se toj knjizi vraćaju. To je četvrta stvar. Znači, Kur'an je spustio da ona presuđuje. Kur'an je sudija. Zatim da se istoj toj knjizi vraćaju u svemu onome u čemu se raziđu, u svim sporovima, ne samo akidi. Kada pogledamo, znači Allah Žešanu kaže Ja ejuha ladina amenu ati Allahe wa rasule Ovi koji vjerujete, Pokoravajte se Allahu, pokoravajte se njegovom poslaniku i vašim predstavnicima. Ovdje predstavnici učenjaci kažu da se odnosni na jel emire, na one koji vladaju, koji vode državu i oni učenjaci pravi rabanijini koji su zaista pravi istinski učenjaci. Zatim kaže fi Allahi Ako se raziđete u nečemu, ako se znači raziđete u vašim svatajima, razumijevanjima, principima, svemu, vratite se. Vratite se Allahu i njegovom poslaniku. In kuntum tu'minune billah milahir Ako zaista istinski vjerujete u Allaha i sudni dan. Znači pravi vjernik kada se raziđe i vjernica u sporu bilo kojem, Allah Đelšan ovdje poziva znači na sve sporove. Kada vidimo da nam Allah Đelšan naređuje se vratimo u sporu kako obaviti namaz koji je namaz ispravan, kakva je forma namaza ispravna, raziđemo se, raspravljamo se, ovaj kaže jedno, kaže drugi Habibi, vraćamo se gdje? alašanka, se raziđete, vrate se Kur'anu i Sunetu vratimo se u Kur'an, pogledamo Kur'an, vidimo da u Kur'anu nema forme namaza, ali ima u sunetu poslanika Allahu alijih veseleme, pa nam presudi sahi predaja iz života poslanika sa iz opisa njegovog namaza i kažemo, prihvatamo, to ne smiješ slučaju odbiti. Kada ti naređuje Allah Žešanu da obaviš hađ, kako ga obaviti? Mi se raziđemo, neko hoće na arefat osmi dan, neko hoće sedmi dan, neko hoće šesti, sačekaj, jel to tako Kur'an traži, iz poslanika? Mi kažemo, ne, deveti dan ideš. Kako? Pa vidiš u sunetu poslanika sallahu alijih vasallam da ima presuda u tome i vraća se to, prihvataš po tome, po tome radiš. I ne samo to, u svim stvarima, znači oko ženitbe, oko kupoprodaje, sve navedene stvari koje mi činimo u svakodnevnom životu, nam je obaveza da se vratimo kada se sporimo, kad nismo, znači kad smo u nekim sporovima, da se vratimo Kur'anu i sunet, Subhanala. Ovdje se postavlja pitanja. Sve ovo što smo naveli, sve su znači manje važne stvari od ove glavnije kada se raziđemo, a to je oko Allaha stebare kveta'ala, oko njegovih lijepih imena i savršenih osobina. Gdje da se vratimo? Gdje da potvrdimo? Gdje da nađemo? Gdje da nađemo znači argumente koji ukazuju na Allaha stebare kveta'ala i na znači i, i na svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala kroz, kroz E, Kur'an i sunet poslanika sallallahu alejhi wasallam Gdje ćemo i naći? Nećemo i naći u knjigama ljudi koji hoće svojim mozgovima, svojim razumom da dokuće gospodara. Ne, nego se vraćamo Kur'anu i vraćamo se sunetu hadisma koji su vjerodostojni, koji su potvrđeni od učenjaka da su vjerodostojni i oni nam presuđuju u našim sporovima. A kada se vratimo Kur'anu i kada se vratimo sunetu, šta ćemo naći? Naćemo potvrdu svih savršenih osobina kako je gospodar svjetova potvrdio, kako se opisao i ćemo imena kojima se on te barek vetala opisao i kako ga je opisao Muhammed sallallahu sallallahu alihi Znači ovo je bio treći i četvrti, treći i četvrti opis gospodara svjetova kako je opisao poslanika sallallahu alihi wasallam. Zatim, Ibn je navodi peti, a kaže opisao ga je, znači Allah te barek je opisao poslanika sallallahu da on poziva ka Allahu s jasnim dokazom. Pogledajte, znači, da li je moguće da poslanik sa srne poziva ka Allahu s jasnim dokazom, a da ne opiše Allaha te bareke ve ta'ala. Allah Žešan kaže, kul hazihi se bili edu'u ila Allah. Reci, ovo je moj put koji, na koji, znači, ovaj put ja pozivam Allahu te bareke ve ta'ala. Kako poziva poslanik sa srne? ala basiratin ene vameni tebe'ani. Ja pozivam ka Allahu sa jasnim dokazom. I ne samo ja, nego svi koji me slijede. Što, dragi brate i cijena sestro, prije svega treba da znaš da pozivanje ka Allahu te barek Kvetala nije obaveza samo učeni, nije obaveza samo alima, daija, vaiza i slično, nego obaveza na svakom pojedincu u svom domenu onoliko koliko ima svoga znanja da pojasni određene stvari koje zna takva mu je obaveza pozove tome. Svaki pojedinac, znači svi koji me slijede, Allah opisuje poslanika da je to njegov put koji poziva Allah te barek da se jasnim dokazom, argumentima i svi oni koji me slijedi. Znači to je put svih vjernika, svih vjernica koji vjeruju Allah te bareke u taala. Wa subhanallahi wa ma ana minel mušrikin. I neka Allah veličanstven slavljen uzvišen jer ja nisam od onih koji mu druge ravne ravnim smatraju. Šta je to, dragi brate i cijena sestru, što je poslanik sallahu alijih vasallam pozivao? Šta je to gdje kaže kul hazihi sabili edu'u ila Allahi ala basira? U šta je to pozivao poslanik sa Koji su to dokazi bili jasni na kojima je bio poslanik sa Dragi brate, kada pogledaš mekanski period, vidjet ćeš da je poslanik sallallahu alijih vasallam pozivao ummet kurejšije mnogobožce tog vremena pozivao i opis gospodara Tebare Kevetala. Ko je taj koji je zaslužan da bude obožavan? Ko je taj koji ispušta kišu, koji življuje znači, e, mrtve, koji čini život, koji daje život i smrt? Ko je taj koji je stvorio nebesa i zemlju? Kao je taj koji je stvorio džennet? Kakav je taj gospodar? Vidjet će da su opisi onih lijepih gospodarovi, lijepih veličanstvenih imena došli u mekanskom periodu. Vidjet će znači puno ajeta koji završavaju opisujući gospodara Tebare Kevetara svojstvima da je moćan koji žestoko kaže on je sve koji odbiju oholnike i slični znači ajeti koji su došli koji su došli. I onda ćemo vidjeti isto tako da većina života poslanika sa njegove misije, 13 godina u Meki, je upravo provedeno u pojašnjenje la ilaha illallah. Da nema drugog istinskog božanstva koji je zaslužna se obožava mimo Allaha te bareke ve ta'ala. Ko je taj koji je zaslužan da se obožava? Oni su imali mnoštvo bogova, kipova koje su obožavali pored Allaha te bareke ve ta'ala. Ali koje je to istinsko obožanstvo? Istinski gospodar koji je zaslužan da se obožava. Allah te bareke ta'ala. Taj Allah je opisan savršenim svojstvima i lijepim imenima. Kojim se on te bareke ve ta'ala opisao u Kur'anu i sunetu poslanika sallahu alihi wasallam. Tako da je jasno i precizno to pojašeno da se gospodar opisao. Nakon te spoznaje, koja se je ulila u srca vjernika, mu'mina, pravi koji su odazvali poslaniku sallallahu alijih veseleme u mekanskom periodu, dolaze i čine hijđru u Medinu. Nakon dolaska u Medinu, gospodar svjetova počinje da ispušta obaveze, propise, fik, pojašnjenje šarijaske, znači obaveze kojima i gospodar svjetova duži, šarijaske propise nakon spoznaje. Vidite, dragi brate i 13 godina 13 godina je ta spoznaja bila, znači spuštana, objavljivana. Poslanik pojašnjavao spoznaju gospodara svjetova. 13 godina, subhanala. Tek nakon 13 godina dolaze propisi drugi. I zato se mi čudimo, a ne treba da se čudimo. Zašto ljudi koji uđu danas u vjeru i postanu multezimi i počnu da se pridržavaju propisa, da vidimo posle određenog vremena da ostavi sve ili postepeno počne da pada, pada, pada, pada, pada. Zato što se je gradio od kuće bez temelja. Nije spoznao svoga gospodara. Nije se ulila ta spoznaja u srce. Nije postao jekin u srcu. Nije shvatio to značenje la ilaha illallah. Nije ga shvatio, nije ga razumio. Nije spoznao to gospodara. Nije negirao sve ono što treba da se negira. Ne mrzi sve ono što treba da se negira, što gospodar traži njega da mrzi a da voli ono što gospodar traži njega da voli. Kad to izgradi, kada to spozna, pa kako onda čovjek da može da ostavi? Jer mu onda strepnja, strah od gospodara svjetova, svijest je visoka u svakom trenutku, u svakoj sekundi. Nam vola može dušu uzeti, pa se boji u kakvom će stanju uzeti. Ali subhanala poslanik sallahu alihi vselem je kazao i nagovijestio, da će biti umet u koji će raditi dijela stanovnika dženeta dok ne dođu laka do dženeta. Zatim će i preteći knjiga stanovnika džehenema, pa će raditi dijela stanovnika džehenema, pa će postati znači džehenemlije i bit će bačeni u džehenem. Ili s druge strane čovjek će raditi djela stanovnika džehenema tako loša, odvratna, znači kufra, nevjerstva, pa će doći samo lakat jedan do džehenema pa će ga preteći knjiga dženetlija, uputa gospodara svjetova, vrlo malo će raditi. Nakon toga će ga Allah usmrt na tom hajru, na tom dobru, pa će ući u džennet. I mi kada se ne, ne plašimo ovih hadisa poslanika sallahu alihi wasallam, da će vjernik zanošiti kao vijenik kao osvan kao nevjernik, da će osvaniti kao vijenik zanošiti kao nevjernik. Kad će čovjek biti svjestan ovoga? Kada spozna gospodara svjetova, njegovu veličinu, njegovu moć, da su srca u njegovoj ruci, da je okreći kako on te bareke vetara hoće. Traži uputu, traži istikamu, moli Allah te barek vrtala se na pravom putu, da te usmrti na pravom putu, da te izvede sa ovoga prljavog dunjaluka, čistog, pravog, iskrenog vjernika, da je on te barek vrtala zadovoljan s tobom kada budeš napuštao dunjaluk. Zato se živi, od toga se strahuje, jer se djela završavaju ili vrednju po njihovim završnicama. Kako čovjek okonča, tako će biti i proživljen. Na čemu umreš, a bibi, na tome ćeš biti proživljen. Ali ta svijest će biti kad naučiš da je Allah Đelšanu el basir, da vidi sve. El alim, da je sve znajući, da mu ništa ne može promaći. El habir, da je obaviješ o svemu tome, o svim tim postupcima. El latif koji zna u detalje svaku stvar i slična Allahova te bareke imena i značenja. Kad ti to uđe u srce, taj pravi ima, ta prava spoznaja Allaha te onda ćeš i znati ove hadise poslanika sallallahu alijih sellem, pa ćeš strahovati, a ne se prepusti da možeš u šta hoćeš, nema sankcija, nema halife, nema kadije, mogu ovo, mogu ovo, nema habibi. Allah žan kad odredi reks na početku i njegov poslanik nema pravo ni vjernik ni vjernica da po drugom svom nahođenju postupaju, osim onako kako gospoda traži od njega. Sve ćeš to shvatiti kad naučiš gospodara svjetova. Kad ga naučiš i shvatiš ko je on, ko je taj gospodar koji zahtjeva to od tebe. To nisu čitanke, to nisu priče koje nam pričaju pisci razni, to je gospodar stvorenja, stvoritelj naš koji je spustio knjigu da se radi po njoj. Da se radi, da se on te bare kvetala obožava da se radi po toj knjizi onaj koji odbije knjigu, da je, da je znači islamska država, da je islamska vlast i kad je, onda dolaze sankcije, a kad vidiš koliko islam gleda na te sankcije, onda se čovjek prepadne kako da radi, kako da postupa, da li može tako raditi, da li ne može. A pošto nema, znači to je jedna manjkavost, pošto nema takvih sudova i tih stvari, onda čovjek prepušta strastima, zaboravlja gospodara Tebare Kvetala, odaje se gafletu i onda dolazi ono, ono najgore. Znači peta stvar kako smo naveli jeste da je poslanik sallahu alijih veseleme opisan da on poziva ka Allahu i nema drugog puta koji vodi ka Allahu osim put poslanika sallahu alijih veseleme. I šesti opis poslanika sallahu alijih veseleme kako je došlo znači u Kur'anu da ga je gospodar opisao da je on te barek upotpunio din vjeru s poslanikom sallahu alijih vasallam kako su naveli kuranski ajet na početku el jevme ekmeltu lekum dinekum memtu aliku ni'meti varaditu lekum ul islame dina danas sam vam vašu vjeru upotpunio, blagodat prema vama usavršio i kaže poslanik Olal Tabarek Vetala i zadovoljan sam da vaša vjera bude, bude islam. Što znači ovdje ukazuje Subhanallah? da čovjek ne može pomisliti, niti sebi može dozvoliti, da je poslanik sallallahu i veseleme opisan, da je dostavio, da je upotpunio poslanicu, a da subhanala pomisli, a ne da Bože znači da povjeruje, da nije pojasnio detaljno umetu ovu najveću spoznaju, a to je Allah te bareke vetala. Znači da je otišao, da je vratio se Allahu, a da je ostavio umet, a da je znači ostalo nešto nedorečeno, da im nije pojasnio, da ih je ostavio u šubhi, da je ostavio u šubi, nemoguće. Znači, poslanik sallahu alijih veselem je opisan da je upotpunio gospodar svjetova preko njega svoju vjeru, blagodatu savršio prema nama i zadovoljan da ova vjera bude naša islam, da po njoj radimo. Jer Ajša radi kaže, onaj koji misli da je poslanik sallahu alijih veselem nešto prikrio, da je nešto sakrio od poslanice, od onoga što mu je objavljeno, kaže, takav tvrdi da je poslanik pronevjerio poslanicu. A ovako, Znači ovako nešto nikada ne može tvrti jedan vjernik musliman u Allaha te bareke, te bareke vetala. Sa ovim znači večerašnjim predavanjem ako odnosno ovim zadnjim stvarima ćemo završiti naše večerašnje predavanje. Molim Allaha te bareke vetala da nam podari uputu, da nas počasti uputom, da spoznamo ona, njega onako kako on te bare vetala zadovoljan, kako se on te bare vetala opisao u svojoj plemenitoj knjizi sunetu poslanika sallahu alihi veseleme da nam učini istinu istinom pa da je slijedimo, a zablud zabludom pa da se klonimo. Molim te Barek Vetala da popravi naše stanje, stanje umeta, da zbliži naše safove, ujedini naše srca na istini. Subhanek Allahum hamdik, ešadon la ilahi la je tu bolijek, da vas te Barek tala nagradi najljepšom nagradom, što ste odazvali, što ste saburali, da slušate to predavanje. lahir.